Berisaila zurekin pantzo irigarai eta hauteskundeen eskundeen aintzineko azken bilkura zuen akitenek akitaniako kontseiluak. Azken bilkura ere Frantsoa maitiaren zat, haute txi gisa, ez da abenduko listan izanen, bere kesua ergana zuen, jonden irailian, baztertu eizeiteagatik entzunen dugu berriz. Eri elkargo bakar bat ipar euskal erriaren zat, azparnen haute eta empresariekin eginden main inguruaren bilduma berri isailuntan, bestalde gaiaz duten ikusmoldea moldea emanen daukute, Claude Olive eta Michel Venak, angilu eta miarritzeko hausapesak biak ere uzpur dira aferaunekin. Música Arroaz pundu balenik zurekin, Ketelina. Mementoko barnek alde untan amalau graduko temperatura, temperatura gurenak hamasei hemen sortzi graduren inguruan ala ere, eta berezik aratsalde untan guzki eder eder batukan behar ginuke. Thank Eta lehenik, Dominika Agergarai behekoa pausatu dela berroita amazazpi urteetan, Sibiroko Boltza eta Euskal Iratien laguntzaile zen aspaldiuntan, pilota komentatzaile bezala besteak beste, Dominika Agergarai zenaren eorsketa kosteguna txaldeko lau ontan izanen dira urdinarbeko elizan, zuzenketa bat zazpiontan errandugunari, bisitak ez dira bainan bere etxean urdinarbe keialtean, keialtean egiten egiten dira Aratsaldiuntaik goiti Euskal igatien eh, izenean gure dolumin bizienak Dominika Agirgarai esenaren familiari. Nikola Bonemezan, Bayonako Hospitaleko Mediku Hoiaren hausia berriz hasi da atzo anzen, zendu ziren zazpierien kasuen aztertzen hasi dira, lehenik Frantzoaz Iramuno, hau eta sei urteko emaztia, abeze bat egin zuen, biziki gaizki zen, eta Nikola Bonemezonen zerbitzurat uh, eh, eramantzuten, erizain batek eta erizain laguntzaile batek erraiten dute, ondoko goizian eria etzela gaizkiago, alta haratsalde astapenian hiltzela, erizain baten lekokotasunaren arabe, arabera, medikoa gambaran txartuta bi minuten burian. Nikola Bonomezonek aitortzen du, ez azkar bat emantzakola, eta ez duela sekulan hiltzeko sederik ukan, judiaren galdia izan da, bera zendako ez du neori olakorik aipatu, medikoaren agapostua begiratu nahi zituela, bere lankideak Nikola Bonomezonen hausia egun segitzen da haintzinetik abisatua zuten egin dute, baionako hausitegiko abokatak greban jartzen dira aste batentzat, zat, barda erabaki dute, lan uste edo lana usten dute, justizia reformaren gaitzesteko, laguntza juridikzionalaren murrizketa ekarriko baitu horrek, hotx, ahal gutiago duten jendiak gutiago defendiatuak izanen direla. Akitania eskualdearen azken eh, biltzara zen azkena ere eskualdeko kontselari gisa Jantxo Maitia eskualdeko lehen dakari ordearen zat, ogoita bat urtez eskualdeko kontselari egon ondotik, kargu politikorik gabe gelituko da sozialista, irailian Facebooken mesu baten bidez, jakin arazizuen bere kesua, hauteskundeetako zerrendetatik kanpo ustea edo utzia izan baitzen, Jantxo Maitia. Azteik eh, sartian intzan, eta egia... Eh, poliki poliki gazte her behar dela leki utzi, horiek ere beren bidea egin dezaten eta odol berri bat ekari jolako eh, e, instituzio eta bueno, beti kolera hor dut, eh, bana komprenitzen ere, bon gazteek pusa dezaten, pusa ditzaten e, e, beren aintzinokoak eta Eh, bon partikulazki koleran niz, eh, sozialist alderdian pasatu denaz. Eh, bon orain arte sozialista alderdian proporzionalki gure tandantziari begira egiten ziren zerendak. zerrendak eta hor ez da batere gauzadera gertatu alderdi sozialistaren egiteko maneraren kontra kesu, baina bere sozialista karta ez da ustekotan, Francho Maitia. Lehenik elduzetzazkidan eh, gauzak gogora eh, dira, badela bizi bat, eh, hautetxi biziaren ondotik eta garbizie <laughs> gain du, domaztia biziki plazerekin hartzen du gauza hori etxeratoko nizalakotz. Bon, baina uh, eh, ez dut eh, politika di buruz dutan interesa galzen eta nire botza oraindik ere uh, adiara dut. Eh. Alderdi sozialistari begira duzun kesa hori, karta txikiko duzuela ere alderdi sozialistan? Bueno, kondatuko dauzut, historio nioa, tegun batez, eh, eh, Gaston de Fer, izan zen François Mitterranden ikusten, eta bere demisioa bulego gainean sakon. Eta eh, François Mitterrandek aditu zuen, zer zuen eh, Gaston de, Gaston Ferrek, eta, eh, bon, hori aditu ondoren, eh, François Mitterrandek erantzion Gaston de Ferrik, gure adinian, ez da diborzatzen ahal Frantsoa maitea eskualdeko kontselari gelditzen da abenduko hauteskundeak arte. Azken bilkura zela eskualdea Akitania limuzen poatu sarrante bilakatu haintzin, eta azken bilkura hortan lekian eman dute ere bestalde Oksitandararen interes publikoko elkargoa. Dola somaitaste David Groklod Oksitandar kontselaria goxek reman jarri zen, horren galdegiteko, aspaldian itzeman abaitzen eta sekulan ez lekuan emaiten, oraikoan egina da. Bernard Uturi eskualdeko kontseiluko sozialistari ongi etorri egiteko kada kolektibukoak elgerretaratze bat antolatua zuten Urruñan atzo, bainan estadin, Bernariturik ez estatu du bere ditearen berria, sekulan ez dola erran etoriko zenik urruñarat, eskualdeko kontseiluko bilkura batean parte hartzen ari zelakoan, akitaniako kontseiluan president orde da, azpiegitura eta garraioen ardura du, eta abiadura ondiko treinaren aldekoa, eskualdeko bozetan autagai da, sozialisten departamentoko zerrenda ere manen du, abiadura ondiko treinbideari ez pankartak dekin, jende andan abate bildu da atzo goizian Eriko Etxaren aintzinean. Euskal Herriko Eri Elkargo Bakarra, badakizu bat dugula gure kronika, tokiko haute beren iritzia doikus bollea galegiteko, saio honi lotzen gira. Iri Elkargo Bakarraz, hau zapezen iritzia. Egun akba, baiunak aldeko aglomerazioneko bi hausapesen ikus Claude Olive eta Michel Venak, angiluko, eta miagitzeko hausapesak, Claude Olive lehenik. Aujourd'hui, je trouve compliqué, euh, comment vous dire ça, la question de la représentativité territoriale. Il faut pas que... Euh, Gaur egun zaila ikusten dut lurralde bakoitzaren ordezkaritza. Beldur naiz handiek txipiak jatea eta zaila da aurreka horren atxemaitea. Et après, c'est la, la représentativité territoriale. unibertsala izan balitz, arazoa konponduko litzateke, baina gaur egun ez da hala. Beraz, erraiten digute bulego bat eginen dugula 60en artean, paktu bat eginen dugula, baina paktu bat, paktu bat da. Nik dakidana da, plantan ezartzen ari den eskualde handiari erresistentzia egin behar Lehena naiz erraiten, elkartu eta erresistentzia egin behar dugula qui est aussi grande que l'Autriche en termes de superficie. Et cette grande région... Baina eskualde handi hortan berreunta hogeita mazazpikide izanen dira eta Euskal Herriko lurralde bakarrean berreunta hogeita mabikide komplikatua iduritzen zait. On peut dire, on fait un pacte, on fait un bureau 60, ça me paraît compliqué. Claude Oliva, angeluko, hau zapesa, orai itza Michel Venak, miarritzeko hau zapesari, hau alde, bainan eh, duda edo galdera initzekin. Galdea da jakitea nola ibiltzen alden olako masina bat, arazoi zigarriak pausatzen ditu, baditugu jadanik adibideak, eta ez gira hola engaiatzen al, horiek atera bideak atxemanaintzin. problème résoutable, on ne peut pas s'engager dans une voie comme ça sans avoir commencé à les résoudre. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec euh, les maires de, de l'agglomération, nous avons décidé de lancer des études complémentaires. Hortako dugu agglomerazio beste beste istudio euh, baten abiatzea galdatu, beste bide baten aztertzeko, euh, baina emaitza berera teltzeko. zen ere galdi hau da, ez zute da lehenik federatu behar. Plutôt que d'intégrer directement et de passer sous silence un certain nombre de questions de fond que tout élu responsable doit se poser. Eta joan den hastezkenian eh, gaiuntan, eh, gaiuntaz, azparnen izan baita main inguru bat, atzo e, eh, mintzaliko saioan proposatu dauzigu, euskal ikatietan, haute txek dute prefetaren proposamenari erantzun beharko, baina erritar guztiak unkitzen ditu gaiak, horregatik haute txekin batean, enpresari eta erritarra gomitatuak izan dira, bilkura publiko hortarat, eta jozo bilarkatxetariak segitu ditu debateak. Prefetaren galdea, eieri zuzendua delakotz lehenik haute eman dugu emana izan da hitza, Aierako hausapez berria den arnio gaztan biden zata, momento importantea bizitzen ari da. Momento biziki importantea da gure zata, gure herrien garatzeko eta obekio antolatzeko, azteko. Aigira janik eh, herri elkargo, azparniko herri elkargoan elgarrikin, eta beste zerbait izanen da, mehen ez zat, eh, gukorra izanen da herrien zat, Autetxen kontseiluko zuzendaria den batitia bolokiren zat, lehen lehenik eskualeriaren tokia berda argitu haunditzen ari den eskualde berrian. Nahi bali madugu pisatu biharko lugalde haundi hortan, eskualeriek berdu elgarrekilan lanian izan. Zenta egungo egunean, ipar etorkizuna, nok deliberatzen du. Badira, gutienik, ham, leku deliberatzen dutenak ipar aldean gerua. Biharko regionea hondian pisatzeko, Hortan da galdera, funtseko galdera importanten bat, ja, ipagaldeak, boz batez mitatzen alden, eta hori nahi bali madu, nola, nola plantatuko den. Doztiriko autetxia den Jean-Michel Dualden zat, kostalde eta kaldearen arteko horrekaren zat, bat izan ditaike hori. Oztopo bat bezen bat, nik ikusten dut bat. Zenta erten da, behaz, eh, ala, desoreka hori eh, nola konpondu, egitura bakar batian plantatuz denak, xantza gehiago badugu desoreka horren konpontzeko, ezin ez da kostaldia edo hiriaundiak bere hartian egoitia, e, egoitia baino, eta barnekaldia bere berri zaitia. Onkituak diren gizarte zibileko ordezkariak ere hor ziren, Uber Kandele enpresariaren ikus moldea. Je pense que avoir des instances, une assemblée qui soit euh, locale, connaisse euh, nos préoccupations, qui connaissent euh, nos contraintes et qui se fassent le porte-voix de tout cela au niveau régional, c'est indispensable, à mon sens. Hein. indispensable, autrement c'est évident qu'on sera noyé. Eta peio itxeleko beste enpresariaren zat, baita padakoa da, olako egitura bat. Egitura falta horrek, gaur egun, egunero, iparaldean, enplegua hiltzen du. Egunero ikusten ditugu, akitanean, akitanetik kanpo, eskualdun irudia erabiltzen dituzten eh, lantegiak, heien lekuetan, enplegua aberastazen sortzen dutenak. Meina horrek engainatzen ditu erosleak. Eta guk hemen ez dugu tresnarik gure burien defendiatzeko. Enplegu perspektibak ez ez ditugula egitura falta horrez. Informazioa iniz aurkitzen alda gaur egun lugaldea.net webgunean eta proiektua bera zehazteko oraino, autetxen arteko lantaldeak osatuko dira ortsirale harratz untan azparnen eginen den bilkura batean. Eta gaioni loturik, jakin ezazue, aierrako kontseiluak erri elkargo bakar baten alde bozkatu duela aho batez, bere bardako bilkuran. Garateneko trinketean iztarien kopako bigeren finala erdia hospital palomezek araban dute atzo, berroita amarroita zazpi, nautzitu dira, agire lomun hori finala eldudan astelenean, hospital palomez, darmandrai eta amuleten kontra. Goizberri saioarekin segitzeko tenoria, orai nazioarteko aktualitatea eta seieun etorkin baino gehiago sokurritu dituzte mediterraneoan. Eta horietarik sortzien gorpoak ere atseman dituzte mediterraneoko uretan ejan bezala italiarateko bidean. Afrikako kostatik urbil denez etorkin hainitz errezebitzen ditu italiak egunero, Europar batasuneko beste errealde batzuetarat joaiteko bidean duela hilabetea. Migrazioen nazioarteko erakundeak jakin arrazi zuen kasik lau lauihunta irutenoita amalau mila presunek zeharkatu dutela mediterraneoa aurten eta horietarik kasik hiru mila hilzirela gehienak Eritrean, Nigeria, Somalia, Sudan eta Siriatik abiatu ziren palestindar emazte bat zendu da Israelgo poliziak negar gasa edatu ondotik. Izauia izeneko hauzuan, irutonita zazpiorteko emazte bat zendu da Jerusalemen bihotzeko bultiatxar baten ondorioz, negar gasak ditu Israelgo poliziak manifestalariek buruz igurri ondotik, trempuz sartu da eta bere semeak ez du ospitalerat, eraman eramana alizan, haren otoa oren bat ez blokatu izan baita Israelak kontrola gune batean. Bide blokatziak eta Israelak kontrolekilan, palestindaren bizitzaren eguneroko bizia ezin jasana bilakatzen. Desagertuen eh, bilatzeko akordioa bakerako beste urratz bat Kolombiana. Kolombiako gobernua eta FARC gerria bere ala asiko dira neugian hartzeko, berrogoita amarrurteko gaztak gatazka denboran desagertu milaka presuna bilakatu, kokatu, identifikatu eta molde duin batean igortzeko behar den konfientsa giroaren erresteko. Bialdeak jakin arazi dute desagertuak diren presunen senideen, mina harindu eta haien eskubideak bete arazten laguntzeko akordioa egin zutela Kolombiako gobernuaren eta FARC gerriaren ordezkariek abanako bake elgarrizketetan.